par sexta Britannia antiqua Magister noster librorum historicorum studiosus est de patria nostra antiqua libenter narat proximo anno dum apud nos erat de vita britannorum antiquorum saepe narabat patrus meus et amita mea libenter ascultabunt Ego quoque non, non numquam aderam, sed narabat, sic narabat, feritulta pritannia condam silvus tensis crebra erat. Inter ora maritimam et fluium tamestam et tamestam ubi nunc agri frugi giferi sunt silva erat anderida locus vastus et incultus silvae plena erant ferarum luporum us ers ursorum cervorum aprorum multa et varia mat materia erat in celuis britannicis sed fagus britannis antiquis non erat nota si gaius iulius vera affirmat et pinus scotica die deerat deerat solum ubi liberum erat silvis frugiferum erat metallis quoque multis abundabat plumbo albo et ferro atque ut tacitus affirmat auro argentoque margaritas et ostreas et ostreas tabat margaritas et ostreas tabat oceanus okay, Margaritae parva erant, sed ostreae magna et prae clarae. Caelum tum quoque crebres pluiis et nebulus atris foedum erat, sed ruinae asperae aberant. Natura oceani pigra erat, si testimonium taciti verum est naltae Romani in in aqua pigra vix poterant remigare. Sed verumne est testimonium an natura na nautarum romanorum non satis in pigra erat inculae antiqui insulae nostrae feriet bellicosi erant hastis sagitis esidis inter sepult nabant. Proelia Britannos antiquos delectabant, multi et diversi erant populi Britannorum, multi ex populis erant Celtae. Celtis antiquis, sicut Germanis, capili flavi, oculi caruli, cae rulei, membra magna et robusta erant, sic tacitus de Caledoni is narat inculae Cambriae meridianae colorati erant, sed Romani statura parva, oculi et capelli nigra erant. Universi Britanni ut Gaius Iulius affirmat, membra vitro colorabant, sicut nautae hot nostri hodierni, vestimenta et scoris ferarum constabant. In casis parvis circum silva suas habitabant, hic amita mea, non in opitis habitabant inquit, et ile opita edificabant inquit, sed, si Gaius Iulius vera affirmat, opita pretanorum antiquorum loco affermata erant, non loca ubi habitabant, sed, Britannia meridiana creba crebra erat in colis et edificiis. Sic narrat Caesar in libro quinto belli Gallici. Multi una habitabant et ut puto et quid non plane barbari erant in quid amita mea. Et ille incolecant ic agri operam davant atque etiam mercaturae nam veneti et ex Gallia in Britanniam mercaturae causae navigabant Britanni frumentum armenta aurum argentum ferrum coria catulos venaticos servos et captivos exportabant frena vitrea gemmas, cetera, importabant etque mediocriter romani eram nec multum diversi a galles multi mortuos cremabant sicut graeci in et romani extant in cantio sepulcra cum urnis pulcri ornatis extant etiam numi britannici aurei argentei aenei esse da coque fabricabant non plane in humani erant si rotas feratas esse et numos aureos aeneosque fabricare poterant Britannis antiquis magnus numerus galorum gallinarumque erat animi non escae causa curabant ut Gaius Iulius affirmat sed inculae mediterraneorum et caledonii feri et barbari barbari erant mortuos humabant agriculturae operam nundabant non frumentos et ferina victitabant deorum fana in lucis sacris et celuis atris erant sacra curabant druidae sacra errant saeva viros feminas liberos pro victimis sacrificabant inter se saepe pugnabant captivos miseros venundabant vel cruciabant et trucia dabant nonumque nonumquam simulacra magna plena victimis humanis cremabant populorum inter se discordiae victoriam romanorum parabant pars octava vestigia romanorum nuper marcus et alexander mecum erant patro meo quam topere me delectabat in quam locum visitare ubi opidum romanum condum stavant et alexander monstra nobis in quid amabate ruinas castelli rutupini Tum pater us meus longa est via, inquit, sed aliquando monstrabo, cras si vobis cra tumerit, ad locum ubi proelium erat Britannorum cum Romanis ambulabimus. Ambulabis tisne nobis cum Marce et Alexander? Ego ero indicat Marcus. Tecum libenter ambulabo, et Alexander Mihi quoque per gratum eret in nobis sepulchra Britannorum et Romanorum monstrabis. Sed pater us meus, festina lente, inquit, nollae sunt tibi reliquae sepulchrorum, et viridacti de loco proelio, proelii disputant. Sed quota hora paratis erits, eritis? Quinta hora inquit, inquiunt? Postridie, Caelum serenum erat, inter ientaculum amita mea, quod hora inquit in viam osta ma dabitis, et quod hora cenare poteris, poteritis. Et pater us meus, quinta hora Marcus et Alexander Dubris ad vintabunt, intra duas horas ad locum proelio, proelii amulare poterimus. Post unam horam, redambulabimus. Itaque hora decima unde, vel undecima domi erimus, ut spero. Tum ego non ne jejuni erimus, inquam sid nihil ante vesperum gustabimus, prandium obes cum portate, inquet amita mea, ego crostula et poma curabo. Quinta hora apropo bat, et amicos meos cupidi expectabam ad sonum tentinabuli ad festinam properavi ec pueri ad januo aderant. cum intraueram verunt universi exclavimus euge apartune ad tu marcus non serre ad inquit Hora vere tertia fuit cum in viam nos dedimus, sed via longa est, et Alexander celeriter ambulare non potest. Sed Alexander non sum faticatus inquit, sed quota hora est? Tum patrus meus, non dum quinta hora est inquit? Per atine estis ad ambulandum? Et Alexander, nos vero, inquit? Tum amita mea et ludia bene ambulate in quiant in et in viam nos tedimus inter viam patrus meus multa nobis de bella romanorum cum britannis naravit primo saeculo saeculo ante christum natum gaius julius in gallia belavat et postquam nervios cateros quae populos gallinae Galliae Belgicae debelavint. Bellum contra inculas insulae propinquae paravit. Et quo anno quinto et quinquagesimo copias suas in Britanniam transportavit. De loco unde navigavit et de loco quo naviga sua applicavit Viri redocti diu disputaverunt, disputaverunt, sed inter dubras et rotupias est locus ad nauiga, nauigia applicanda idonios. Dubras non poterat applicare, nam scopuli ebi alti erant, ut nunc sunt, et in scopulis copiae armatae Britannorum stabant. Eteque, ad alium locum navigavit, ubi noli scopuli fruerunt, sed Britanni quoque per ora maritimam ad locum propera rauerunt, et ad pugnam se per Para Parauerunt, Romanis nacese erat, navigia sua magna ad ancoras delegare. Britannis vada nota fuerunt, itque in aquam equita verunt, et copium pugnae dederunt. Sed iam ad locum arventa veramus, et patruves meus, spectate pueri, inquit, hic campus apertus est, scopulu tesunt, et locus idoneus est, ad copias explicandas illic fortasse ubi scapas piscatorias spectatis Caius Iulius navigia Romana ad ancoras teligaverunt. Teligaverat, teligaverat. Hic Britanni, Britanni copia suas colocaverunt, colocaverant, et equos in aquam incitaverant. Incitaverant non ne potestis totum pugna animo spectare? Sed reliqua narrabo, dum Romani undis, sedare dubitant aquilifer, ad aquillam vos congregate, inquit, nisi ignavi estis, ego certe officium meum praestabo, et cum aquila undi sededit, jam universi Romani ad aquilifero se congregaverant et cum Britannis in undis empigre pugnabant eh, pugnabant confusa et aspra fuit pugna primo laborabant romani sed tandem britannos propulsaverunt et terram occupaverunt ante vesperum Britannis se fugae dederant numquam antia copiae romanae in solo britannico teterat. Audacia aquili fere, deferi laudanda erant, erat. Sed nos pueri prandium iam postulabimus, postulabamus, nam hora iam septima erat. Quam bella crustula et poma tu amita dederas, quant nos bacae, rubra et nigrae delictauerunt, cum pater us meus cum nos recreavimus in quid domum propa properabimus nam nu non ante undecimam horam adventaverimus adventaverimus in terre amita mea amita tua mi antoni antoni nos expectaveret non ne prandio satiati estis tu ego nulla in mora fuerit et alexander ego iam paratus sum inquit sed quando tu marque satiatus eris tu marcus iaunus fui inquit Nam per quinque horas nihil gestaverum sed cum me altero pomo recreavero paratus ero Tum Alexander inter viam crustulis oprum dedesti, nam puer parvus est, nos cacinamus et moxen viam nos tamus.